Mnogi traže svoju oazu na Dunjaluku, ali samo jedna je oaza. Oaza imana. Ona svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljno biti. السلام عليكم مرحبا بكم في غرفة واحدة الإسلام والسبيل الوحيد إلى الجنة في البوسنة والهرسك رمضانسكي بوس حج حج سودني دان زكاة جنة إستنا جهنم يا إستنا وعزاء إيمانا Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient poziva vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza Imana. Cijenjeni slušalci, dobri narode, još jednom vam upućujemo najiskrenije salame i pozdrave iz studija BM Radija, kao i svakog četvrtka u ovom terminu možete pratiti emisiju Oaza Imana. Već sam kazao da ćemo večeras govoriti o temi zahvala na Allahovim blagodatima, a predavač je magistar Safet Kodozović. Magistre, assalamu alaikum i dobrodošli u studio BM Radija. Alaikum, rahmetullah. Cijenjeni slušalci, vama savjet da budete uz našu emisiju, pažljivo pratite večerašnje predavanje, na kraju ćemo postaviti jedno pitanje iz ovog predavanja i dodijeliti jednu lijepu knjigu, knjigu Aida Elkarnija e, pod nazivom Kuća vjernika.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 Poslanik Islama, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, je rekao u jednom hadisu, Čudan je primjer vjernika. Svaka Allahova odredba je po njega dobra. Ako mu uzvišeni Allah da kakvog blagodat, on mu zahvaljuje, pa to bude dobro po njega. A ako ga iskuša kakvom nedaćom, on se strpi, pa i to bude dobro po njega. Pa je svaka Allahova odredba za vjernika dobro. Ovdje je spomenuto u ovom hadisu da čovjek zahvaljuje stvoritelju Tebara Kevotara njegovim blagodatima. I davno je rečeno Ešukru misfuddin Zahvala Allahu predstavlja pola vjere. Tako je rečeno, zahvala Allahu je pola vjere, a sabur ili strpljenje je pola vjere. A kada bismo kazali da je zahvala Allahu wa na njegovim blagodatima, cijela vjera ne bismo pogriješili. Jer je Allah kaže u svojoj časnoj knjizi Inna sebile ima šakiren wa imma kefura. I mi smo čovjeka uputili na pravi put. Pa ili će biti zahvalan ili će biti nezahvalan. Pa čovjek može znači biti zahvalan ili nezahvalan. Pa ako je zahvalan stvoritelju, ima pri sebi cijelu vjeru. Zahvalan u kom smislu? Jer čovjek koji je zahvalan, nemoguće je da zahvališ svome gospodaru, a da ne izvršiš ono što ti je naredio. I nemoguće je da budeš zahvalan gospodaru te barake o teala, a da se ne prođeš onoga što ti je, što ti što ti je zabranio. Pa je e, zahvala velika stvar u životu vjernika. Uzvišen je Allah kaže fezkuruni ezkurkum voškuru li Kaže, sjetite se mene i ja ću se vas sjetiti. I zahvalni mi budite, a nemojte mi nezahvalni biti. Pa uzvišeni Allah te barake traži od svojih robova da mu budu zahvalni. Da mu zahvale na blagodatima. A one su brojne. Kako kaže uzvišeni Allah te barake otala وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا I kada biste vi brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli pobrojati Jer su toliko brojne, toliko ih ima, da nemate mogućnosti da ih pobrojite. U ome ajetu se kaže وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ I da brojite jednu Allahovu blagodat ne biste je nikada mogli pobrojati. Dakle, jedna blagodat sadrži toliko dobra u sebi da čovjek ne može se zahvaliti na toj blagodati. Pa šta je onda kada se uzme, uzmu sve blagodati, a šta je onda sa šta je onda tek sa najvećom blagodati za čovjeka, a to je blagodat imana, blagodat islama. Ne postoji za čovjeka veća i vrijednija blagodat od blagodati islama. Jer postojanje na ovoj zemlji bez blagodati islama znači biti vječno džehennemsko gorivo pa je u tom slučaju nepostojanje bolje od postojanja. A postojanje sa islamom znači ući u kuću spasa, u džennet, u vječnu kuću radosti i užitka i zadovoljstva. Pa da brojite jednu Allahu blagodat, ne biste je nikada mogli pobrojati. Jer mi ne možemo nikada stvoritelju zahvaliti na njegovim blagodatima. Ovim koji se tiču nas, našeg tijela i naših duša, a kako onda kada je u pitanju islam? I ne možemo ući u džennet našim djelima koja činimo, nego u džennet ulazimo isključivo Allahovom tebarake o tala milošću. Čak ni poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kao najbolji čovjek koji ikada hodao zemaljskom površinom, ne može u džennetu ući osim Allahovom milošću. Tako je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam. Navodi se u jednom hadisu da je jedan čovjek živio na jednom ostrvu. Tu je izraslo jedno drvo, drvo nara, jeo je znači njegove plodove, jeo nar, i pored tog drveta je bila jedna stijena iz koje je izlazio mlaz vode poput kaži prsta. Pa bi nar i pio hladnu vodu. Na ostrvu nikoga nema. Oko njega more, ribe, nema znači ništa, nema nikakvih nedaća i nevolja, iskušenja koja bi dovela u iskušenje njegovu vjeru. Pa je tako živio šestotina godina. Pa je preselio, pa je uzvišen Allah rekao, uvedite moga roba u džernet mojom milošću. Ovaj Allahov rob, obmanjen svojom pokornošću, svojim ibadetima, kaže gospodaru, ne tvojom milošću, već mojim djelima. Kao da kaže, gospodaru moj, ne treba meni nikakva milostinja. Ako sam ja zaradio džennet svojim djelima, ući u džennet. U ne treba mi džennet. Ovaj čovjek je bio, čovjek je bio obmanjen sobom. Pa kaže uzvišeni Allah te barak tala, uvedite moga roba u džennet mojom milošću. Kaže, gospodaru, ne milošću, nego djelima. Milošću, djelima, milošću. Kaže, dobro. Pa je uzvišen Allah te barak je oteala uzeo blagodat vida i stavio ga na jedan ta svage. A uzeo je ibadet ili tu pokornost njegovog života u trajanju šestotina godina i stavio na drugi ta svage. Pa je prevagnula blagodat vida. Pa je rekao uzvišeni Allah, te barake o teala, Kaže, uvedite moga roba u džehennem. Pa je povikao gospodaru, gospodaru, u tvojom milošću, u džene tvojom milošću. Pa mu kaže stvoritelj tebarak, Tala, pa robe moj, kažem ti u džennet tvojom milošću, budi dobar rob, Budi dobar rob sada kao što si bio na Dunjalku. Ne možeš ući u džennet svojom pokornošću koliko god da radio. A šta onda, šta bi bilo da je uzvišenje Allah stavio na, na, na, na, na ta svage blagodat razuma? Blagodat razuma je veća od blagodat vida. Šta bi bilo da je stavio na blagodati, blagodati slama na ta svage? Šta bi onda bilo? Pa su Allahove azze ođele blagodati prema ljudima brojne. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, ko od vas ustane siguran u pogledu svoje porodice, znači nije ga niko napadao fizički, nasrtao na njega, i ko je zdrav i ima taj dan šta da jede, kaže poslanik sa osvrame, kao da mu je neko dao dunjaluk cijeli na dlanju da je njegov. Da. A ko od nas nije u ovom danu i općenito u životu, ko ne ustane zdrav i ko ne ustane siguran u svojoj porodici, u svome imetku i ko ne ustane ovaj, da ima taj dan šta da jede. Pa su to velike blagodati Allahove te barak je otala prema robovima, jer je, jer je uh, uzvišeni Allah te barak tala posebno čovjeka, sina Ademova, počastio. Počastio ga ra, raznim blagodatima i odlikovao ga na drugim stvorenjima. Kako kaže naš stvoritelj, te barak je otala, وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمِلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Kaže, mi smo sine, sina Ademovog ili sinova Ademove odlikovali, dali smo im da kopnom i morem putuju i obskrbili ih ukusnim jelima. I dali im veliku prednost nad mnogima koje smo stvorili. Ovdje je uzvišen Allah te bar spomenuo nekoliko blagodati. Prvo da je dao čovjeku da kupuje, putuje i, i, i ovaj, kopnom i morem, potom da ima ukusna jela, potom ga je obskrbio nad mnogim stvorenjima. Dao mu je razum, dao mu je razum, dao mu je priliku da zasluži vječnu kuću. Za razliku od, od, od životinja, koje na sudnjem danu neće ulaziti u džennet. Jer će životinje na sudnjem danu biti proživljene, pa će uzvišeni Allah, a za poravnati račun među njima, tako da ovca koja je bila rogata ili ovan u, ne znam, udario i šukatu ovcu, pa će biti podmireni ti računi i nakon toga će biti pretvoreno u prašinu te životinje. Tada će nevjerni kazati kada to vidi, kada vidi kako su te životinje pretvorene u prašinu, nema i završeno, kazat će ja lejten i kunto toraba. Kamo sreće da sam ja crna zemlja ostao. Kamo sreće da je i sa mnom ovako završeno, da nema obračuna. Ali ne, ima obračun, ima na kraju džennet, ima džehennem. Pa je čovjek odlikovan brojnim odlikama. Odlika razuma je jedna od posebnih odlika koje odlikuju čovjeka na, na drugim Allahovim stvorenjima. Pa kada čovjek zna obim Allahovih blagodati prema njemu, tako će mu biti pokorniji. To je put da mu bude zahvalniji. Jer mi kada sudimo po našim ovim ljudskim kriterijima, ponekad kažemo uradio mi je taj i taj, uradio mi je ne znam, nekakvu uslugu zbog koje mu nikada ne mogu se zahvaliti. I kažemo ja sam mu dužnik, na primjer, dužnik sam mu cijelog života. Zato što mi je u najtežem momentu pomogao kada su mi drugi leđe okrenuli. I takav čovjek ima pri tebi na stanju, na računu da ne može to potrošiti za tvoga života. Pa dobro, ako tako sudimo prema ljudima, šta je onda kada je u pitanju naš stvoritelj Tebarak i Otala koji nas je iz ničega stvorio? Stvorio nas je iz ničega. Opskrbio nas blagodatima. I na kraju nas poziva u džennet, da uđemo u džennet koji je širok kao nebese i zemlje. To su velike blagodati. O izdezene robbukum la in šekertum la jezidennekum. I kada je tvoj gospodar objavio ako mi budete bili zahvalni, ja ću vam blagodati povećati. Pa kada čovjek zna te blagodati, kada je sestan ti blagodati, onda biva zahvalan stvoritelju, te barake otala na tim blagodatima. I mi ne zahvaljujemo stvoritelju na blagodatima da to bude protuusluga za blagodati. Jer se zahvaliti ne možemo nikada. Kada bi se raspolutili na dvije polovi, polovine, zahvaljujući stvoritelju te na blagodatima koje je dao, ne možemo mu se nikada zahvaliti. To je nemoguće. Nema čovjek puta i nema načina da se zahvali stvoritelju a za ođel na blagodatima kojim ga je obskrbio. On može zahvaljivati, ali zahvaliti ne može nikada, jer zahvaliti je nešto posebno. Stoga mi zahvaljujemo, stvoritelju te barake našim jezicima, koliko možemo. A onim što ne možemo nastavimo da zahvalimo našim srcima, jer je srce može puno više zahvaliti od onoga što zahvaljuje jezik. A srce ima svoju zahvalu, i jezik ima svoju zahvalu, i udovi imaju svoju, čovjekovo tijelo ima svoju zahvalu, stvoritelja za ođel. Pa od načina zahvale jeste da obavljamo namaz. To je od jedan od najljepših i najboljih načina zahvale stvoritelja Azzawajal na njegovim blagodatima. Da obavljamo hađ, da postimo. Znači, pa ponekad zahvaljujemo svojim jezikom. Pa kažemo, alhamdulillah, Allahume leke alhamdu wa šukr. A ponekad zahvaljujemo svojim srcem. Pa čovjek zahvaljuje stvoritelju Tebara Kevotala na razne načine. Imam Ahmed je zabilježio u svome dijelu Zuhd i također Ebu Nuaim u svome dijelu El Hilije od Ebu Dželda kaže da je Musa a.s. rekao gospodaru moj kako ću ti se zahvaliti a najmanja blagodat kojom si me ti obskrbio najmanja blagodat koju si ti meni dao je bolja od svih dijela mojih koja činim Dakle, blagodat koju si mi ti dao, sva djela koja ja činim, ta blagodat je vrijednija od tih djela koja činim. Pa recimo da kako da se zahvalim? Pa je tada stvoritelj te dal rekao, kaže, ja Musa, al ane kad šekerteni. O Musa, kaže, sad si mi zahvalio. Pa kada čovjek zna da ima stvoritelja i teala, koji ga je opskrbio blagodatima i zahvaljuje mu koliko može, ali zna da mu nikada ne može zahvaliti, uzvišeni Allah, a za ođel to tretira robu kao potpunu zahvalu. Jer zna da mu se ne može zahvaliti. Ne mogu se nikada zahvaliti svojim roditeljima koji su bili razlogom moga dolaska na, na, ovaj svijet. Kako se onda mogu zahvaliti stvoritelju Jelite Barake, o koji me je stvorio iz ničega. Pa je to a, zahvala stvoritelju Tabara Keotala je sastavni <clears throat> sastavni dio <clears throat> čovjekovog robovanja. Čovjek robuje stvoritelja Azeođel na razne načine. I sastavni dio toga robovanja jeste da mu se pokori da mu se pokori u svemu i da mu zahvali na njegovim blagodatima. Robovanje može biti robovanje zahvale. Može biti robovanje radosti, robovanje tuge. Čovjek može svaki čovjekov pokret u njegovom životu i svako stanje u kome se može naći može biti mirovanje. E, može biti, oprosta robovanje. Pa kada čovjek miruje u namazu, miran je u namazu, skrušen, to je robovanje. Kada čovjek trči kada je na saju između Safe i Merve, pa dođe na mjestu gdje je Hadžar trčala, pa i on trči na tom mjestu i to je vid robovanja. Sve je to robovanje. Stvoritelju te barake otala, dakle, sve su to vidovi robovanja i čovjek robuje stvoritelju Azeođel shodno stanje, shodno stanju i situaciju u kome se nađe. Bileži Abu Šejh u svome delu Tabakadul Muhaddithin od Hasan al-Basrija da je rekao, rekao je Davud a.s. Davud a.s. poslanik. Rekao je, gospodaru moj, kaže, da svaka dlaka na mome tijelu, svaka dlaka, kaže, na mome tijelu, da ima dva jezika i da ti zahvaljuje i dan i noć na blagodatima koje si dao, kaže, da možete se ne zahvaljivati. Ne možete se ne zahvaljivati. Ovo su poslanici, ovi ljudi najbolje znaju, poslanici Allahovi najbolje znaju kako se treba rob zahvaliti Allahu azzawajal. I koliko mu se treba, i da li mu se je zahvalio. Pa vidimo da i Musa, ali i Davud, i tako naš poslanik, sallallahu ne mogu se ne zahvaljivati stvoritelju Tebarak i Otala. Naš poslanik, sallallahu je kao najodabranije biće, i badetio bi cijelu noć. Ili većinski dio noći. Noge mu nateknu od stojanja na namazu ispucaju. Pa kada mu kažu žene, kažu majke vjernika, Allahu poslaniče, zašto to radiš? Kaže, efela je kunu abden šekura, kaže, zar da ne budem Allahu zahvalan rob. A njemu je oprošteno sve što je počinio i od ranijih i od kasnijih propusta. I on je obradovan džennetom, njemu je običan džennet, kao i svim drugim poslanicima. I pored toga, on zahvaljuje stvoritelju Tabarak na ovakav način. Pa šta je onda sa običnim ljudima? Pogledajmo, znači Davud Isila, gospodaru moj, kaže da svaka dlaka na mome tijelu ima dva jezika i da ti zahvaljujem i dan i noć. Ne mogu ti da zahvaljivati. Ali smo prethodno kazali da čovjek zahvaljuje svojim jezikom koliko može, a zahvaljuje isto tako i svojim srcem i zna da ne može nikada zahvaliti stvoritelju Tabarak i na njegovim blagodatima. Molim Allah te barake tala da nas uči od onih koji zahvaljuju na njegovim blagodatima. Mi ćemo sada poslušati jednu ilahiju cijenjeni slušalci, a nakon toga nastaviti sa ovim zanimljivim predavanjima. Ja sam hasta bez dermana, bez ilađa u insana. Moje srce kona jeca, bet od zemlje do mjeseca, kad bi mogla moja džane, nad Medinom da zastane, da udahne da moš usni, za Resulom usastane, za Resulom Musa stane, za voljehte ne vidjehte, žudim čeznem da snijem te, da usnima ispod tuba, kraj keusera ugledam te, kad bi mogla moja džane nad Medinom da zastane da udahne da mošusni za Resulom Musa stane za Resulom Musa stane Plakao bih ljubio te uz kutove Muhammede. Tvoja sjena rad sam biti, dvoreći o Ahmede. Kad bi mogla moja džane, nad Medinom da zastane, da udahne dan moš usni, za Resulom Musa stane, za Resulom Musa stane. Radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti a radi za dunjalu kao da ćeš na njemu vječno ostati. Mnogi traže svoju oazu na dunjaluku, ali samo jedna je oaza. Oaza imana. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljno biti. Ja vjerujem u Boga. Šehadet. Božije namaz. Božije knjige. Ramazanski post. Božije poslanik. Hadž. Hadž. Sudni dan. Zekat. Džennet je istina. Biva je istina. Oaza imana. I am a Muslim. Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient poziva vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza Imana.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 Rekli smo također da ćemo na kraju emisije iz ovog predavanja postaviti jedno nagradno pitanje, a nagrada će biti za vas cijenjeni slušalci jedna lijepa knjiga pod nazivom Kuća vjernika. Da čujemo drugi dio večerašnjeg predavanja, pa ćemo onda ići sa tim nagradnim pitanjem. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد navodi se u biografiji Haruna Rashida, poznatog vladara muslimana, jednog od pravednih vladara, da je jednog dana kod njega ušao Ibn Simak, jedan veliki hadijski ekspert i islamski učenjak općenito. Pa mu je rekao, halifa Harun al-Rashid kaže savjetuj me. Kaže mi nešto što će mi koristiti. Pa mu kaže Ibn Simak kada bi bilo ti uskraćeno da piješ vodu, nemaš vode, dan, dva, tri, četiri, pet, sedam, šta bi uradio? Šta bi dao za gutljaj vode? Kaže, dao bih svu svoju vlast. Odrekao bi se vlasti. Dao bi cijeli dunjaluk. Cijeli dunjaluk bi dao za gutljaj vode. Pa mu kaže Ibn Simak, dobro, a nakon što popiješ tu vodu, pa da bude ta voda zaustavljena u tvome tijelu. Ne možeš urinirati. Ne možeš se osloboditi tog tereta. Šta bi dao? Dan, dva, tri, četiri. Ne možeš muke Šta bi dao? Kaže, dao bih svoju vlast i Dunjaluk i sve što je na Dunjaluku. Pa mu kaže Ibn Simak, pogledaj vladaru pravovjerni. Koliko vrijedi tvoja vlast i pogledaj koliko vrijedi cilj Dunjaluk. A kako su Allahove blagodati prema tebi velike. Pa je htio ovim da pouči vladara muslimana kako da se ophodi prema Allahovim te i otala blagodatima i da zahvaljuje na njegovim blagodatima. Jer jedna ta obična nedaća koja zadesi čovjeka, da ne može obaviti malu fiziološku potrebu, dovede ga na granicu ludila. Da bi dao i da bi se iskupio svim što ima ispred njega i sve što je oko njega da to posjeduje, a ne može to nikada posjedovati. Pa su Allahove blagodati prema robovima velike. Ibn Kajim spominje u svome dijelu Udetu Sabirin od Al-Fudajla Ibn Iyada, da je govorio, kaže, budite zahvalni, a Al-Fudail ibn Iyad je jedan veliki islamski učenjak i pobožnjak. Kaže, budite, kaže, zahvalni Allahu na njegovim blagodatima, jer kaže, obično blagodat koja bude pri ljudima, pa je izgube, kaže, više im se ta blagodat ne vraća. Više im se ta blagodat ne vraća. Blagodat bude pri ljudima, oni nemarni prema toj blagodati, ne zahvaljuju stvoritelju Tebara to toj blagodati, nakon toga, kaže, ta im se blagodat rijetko vraća, gotovo i više. Ta se blagodat više neće vrati, pa stoga čovjek treba da je svjestan te blagodati i da stvoritelju Tebara koja zahvaljuje na njoj, dok ima mogućnosti u protivnom kada nestane, bit će mu kasno. A ima El Gazalija spominje u svome dijelu oživljavanje ili islamskih nauka, od nekih ispravnih prethodnika da su govorili a blagodati su divlje prirode bježela lahko odu od čovjeka kaže bežite ih zahvalnošću pa je ovaj učenjak poistovjetio blagodati sa divljom životinjom divlju životinju ako čovjek nije svezao ona pobježe. Neće čekati. E ista je takva blagodat. Samo vezanje blagodati biva zahvalom. Ako želiš da tu blagodat, blagodat fiksiraš pri sebi, onda budi zahvalan stvoritelju a Azaođel, stalno na njoj ima je na umu i zahvaljivaj svojim jezikom i svojim srcem na dotičnoj blagodati. Kaže El Fudajl ibn Jad, došao je Halid ibn Safuan kod Omera ibn Abdelaziza. A Omer ibn Abdelaziz je bio peti pravedni halifa. On je vladao u periodu od 99. do 101. hiđarske godine. Ušao je kod njega, pa mu je rekao ovaj pravedni halifa, kaže, na nasavjetuj me. Molim te, savjet, kaži mi nešto što će mi koristiti. Pa je rekao, Halid rusafan kaže, o vladaru pravovjednih, Allah nije dozvolio nikome da bude iznad tebe. To jeste, sada u ovome stanju, u islamskoj državi, ti si čovjek broj jedan. Ti vodiš islamsku državu, ti si emirul mu'minin, ti si uh, vladar a, bogobojaznih. Kaže, pa nemoj dozvoliti da iko bude zahvalniji Allahu od tebe. Hoće kazati, imaš najveće blagodat s te strane Dunjalučke, pa nemoj dozvoliti vladaru pravljeni da iko zahvaljuje Allahu više od tebe jer su njegove blagodati prema tebi a, velike. Imam muslim bilježi od Ebu da je poslanik srme jednoga dana izišao sa Ebu Bekrom i Omarom Izišao je našao Ebu Bekra Omara da sjede na polju. Pa ih je upitao šta vas je istiralo u ovo gluho doba noći. Kažu, glad Allahov poslaniče. Gladni smo. Pa je rekao poslanik sa osrme, kaže, ni mene nije istjeralo ništa drugo osim glad. Pa su se uputili, onako zajednički kao grupa, kod Ebul Heysema El Ensarija. Jednog od ashaba. Kada su došli, uzeo je Ebul Heisem i zaklao im jednu ovcu i stavio ispred njih, znači, a, a, jednu, jednu palminu granu, na njoj je bilo suši i svježih datula, pa su jeli i pili. Pa je poslanik sa nakon toga rekao, na sudnjem danu ćete, kaže, sigurno biti pitani za ovo. Izišli ste, kaže, iz svojih kuća gladni i niste se vratili kući osim punih stomaka. Najeli ste se lijepo, lijepo ste objedovali, a niste ništa vi uradili u, jeli, tim povodom nego vas Allah nahranio. Bićete, kaže, pitani na sudnjem danu za ove blagodate. Jer uzvišeni Allah te barek kaže u Kur'anu ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنَ عَنِ النَّعِيمِ I toga dana sigurno ćete biti pitani za blagodati. Bićete pitani za blagodati koje su vam date. Toga dana, znači na sunjem danu, ljudi će biti pitani za, blagodati, za blagodati koje su dobili. Čak jedan dio e, učenjaka kaže da se ovo odnosi na čovjeka koji pojede kašiku meda i popije nakon toga gutlja hladne vode. Biće pitan za te blagodati. Pa šta mislite onda o blagodatima koji su kudi kamo veće od blagodati e, ovaj jedne kašike meda i, i gutlaja vode? U jednoj predaji kod imama Nesaije se navodi da je poslanik sa izišao sa Bekrom i Omarom kod, od džabira se kaže da, da su nahranili poslanika za svemu Bekra i Omara sa, sa datulama svježim i da su im dali hladne vode. Pa je rekao poslanik sa osrme Hada mine na'im alladhi elune anhu kaže ovo su blagodati, ovo su užitci za koje će biti za koje ćete biti pitani na sudnjem danu. Dakle, pojevo si jednu datulu, bit ćeš pitan na sudnjem danu, jesi li zahvalio Allahu na toj blagodati? Jer to je blagodat koji je došao od Allaha za ođele. Mogao je učiniti uzvišeni Allah da, da je nema. I mogao je biti, znači, čovjek od onih koji mora sve sobom pribaviti, a ne bi to mogao opet odati bez Allahove te barak milosti. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu Innal insane li rabbihi Zaista je čovjek gospodaru svome nezahvalan. Kaže Hasan al-Basri, ovo se odnosi na čovjeka koji broji a nedaće koje ga snađu, a ne broji blagodati. Ha. E, snašlo me je to, ne znam, platio sam kaznu toliko, e, izgubio sam to toliko, dao sam to toliko, iskušan sam kada je u pitanju moje zdravlje tako, broji samo nedaće koje ga snađu, a ne vidi dobre stvari. Jer koliko god čovjeka da snalazile nedaće, kud i kamo blagodati bivaju veće. Blagodati su puno veće. Samo što je čovjek takav, nezahvalan, pa broji i samo gleda ono naj, najružnije što se čovjeku dešava. Dakle, čovjek je dužan da zahvaljuje stvoritelju te barak na blagodatima. I da te blagodati veže za sebe zahvalom i da ne čini ništa što bi moglo umanjiti dotične blagodati. Jer postoje razlozi zbog kojih čovjek umanjuje a ili u potpunosti anulira blagodati prema sebi ili prema drugima. Kao što je, na primjer, nezahvalom. <clears throat> Postoji i drugi način na koga nam je nužno ukazati, a to je a, reduciranje ili umanjivanje tih blagodati urokom. Urok za koga je poslanik sallallahu alejhi ve rekao El haq, urok je istina. Tražite kod Allaha utočište od uroka. Tražite kod Allaha utočište od uroka. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve kada bi nešto preteklo kader, pretekao bi ga urok. A kad se od vas zatraži da se okupate, onda se okupajte. Dakle, da nešto može preteći kader, a ne može ništa preteći kader, allahu odredbu, pretekao bi ga urok. A kada se od vas zatraži da se okupate, onda se okupajte. To jeste, kada čovjek vidi nešto, pa urekne nekoga svojim a, E, znači ružnim e, e, gestom kada vidi tu blagodat vidi dijete i kaže uh što je lijepo i slično tome a nije rekao maša Allah te barak Allah i da zahvali Allahu na toj blagodati velikoj nego kaže tako riječ kojima će ureć onda ima pravo taj čovjek koji smatra da je neko od njega ili njegovo dijete, slično tome, <clears throat> da traži od njega da se okupa. Pa će ova osoba sasuti vodu na sebe, znači okupati se i tu istu vodu sa kojom se okupala ta osoba koja je urekla nekoga, ta se voda sasipa na glavu i na tijelo urečenog, kao da se on kupa tom vodom. I na takav način biva taj urok, znači, a, ovaj e, biva urok taj anuliran, odnosno biva bolesnik izlječen. Tako nas je obavijestio poslanik sallallahu sallam, da treba raditi. Kaže pa kada neko od vas traži da se kupate, vi se okupajte. Dakle nema pravo čovjek koji je nekoga urekao ili pretpostavlja se postoje vidni izgledi da je nekoga urekao, ne treba ni u kom slučaju da da se opire i da, e, da, da, da odbija znači kupanje u ovome slučaju jer u tome nema ništa loše i ljudi to uglavnom ne čine namjerno ali se dešava znači često da da se urekne ovaj e, osoba iako to bilo znači ne nenamjerno. Došlo je u jednoj predaji da je Amir ibn Rebija i Sehl ibn da su krenuli da se htjeli okupati. Pa kada je Amir ostavio svoju odjeću Vidio ga je Sehl i rekao mu, kaže, nisam vidio ljepše kože od ove danas koju sam vidio. Imao je znači lijep ten kože, pa se dopalo to Sehlu, pa je tako rekao, bez zahvale Allahu. Pa je ostao Amir, znači u vodi, onako kao da je u groznici. Pa je otišao po poslanika, salosame pa ga je došao poslanik, salosame, kaže, a Allahu, kaže, dragi, izliječi ga od ovoga i udario je svojom rukom, svojim dlanom po njegovim prsima. Pa ga je izliječio uzvišeni Allah, pa je rekao poslanik osrme kada neko od vas vidi pri svome bratu u njegovom tijelu ili metku što mu se dopada, a neka kaže barek Allahu leke fihi kaže jer je urok istina. Neka se zahvali, kaže Allahu, i neka kaže Allah ti podario blagodati u tome što imaš, a nikako znači da se čudi toj blagodati koju mu je uzvišeni Allah te barak dao. A u drugoj se predaj navodi da je rekao poslanik sa zašto neko od vas ubija svoga brata? Zašto neko od vas ubija svoga brata? Kad neko vidi od vas ono što se dopada kod njegovog brata, neka kaže bareke Allahu leke fihi, neka kaže na svom jeziku. Allah ti učinio blagodat u tome što si dobio, a nikako znači da se čudi, pa da time znači umanjuje blagodat ili ovaj da eh, anulira blagodat znači kod svoga brata muslimana. Ova, ovaj urok ili ajn može biti razlogom čak može biti doći do te granice da osoba umre od uroka. I o tome nas je obavijestio poslanik Salosaleme kada je rekao najviše ko umire iz moga umeta poslije Allahove odredbe jeste urok. Najviše ljudi, kaže, iz moga umeta umire nakon Allahove odredbe od uroka. Najviše ljudi umire u ome umetu nakon kadera od uroka. Tako nas je obavijestio poslanik Salosaleme. U jednoj predaji kaže poslanik Salosaleme da <clears throat> deva radi uroka može završiti u loncu, a čovjek u kaboru. Završi u loncu, čovjek vidi devu i kaže, a što je velika i lijepa, što je ugojena i slično tome, a ne zahvali Allahu i ka, deva se strovali razinu da mora, znači njen vlasnik da je prekolje. A čovjek može završiti u kaburu. Može umrijeti, znači od uroka. I tako i o tome nas je obavijestio poslanik sallallahu I obavijestio nas je Resulullah sallallahu da čovjek može otići zbog uroka i da skoči sa vrh brda. Biva ureknut i ode na vrh brda i skoči strmoglavi se radi uroka. Pa treba znači paziti čovjek kada vidi kod nekoga blagodat, vidi e, novorođenče novo auto, nova kuća, bilo šta od blagodati da vidi pri njemu, da kaže barek Allahu leke fi. me barek lehu fihi. <clears throat> Maša Allah te barak Allah. Da zahvali Allahu na toj blagodati, a nikako da se čudi i da time znači na takav način skrnavi blagodat koja je data njegovom bratu, jeli, bratu muslimanu. I zato se poslanik sa sveme utjecao Allahu te barake od od ukora, od, od, od, od, oprostite, od uroka, kaže Auzu bi kelimati llahi tammat min kulli shaytanin wa hame wa min kulli aynin lame. Od, od svakog uroknika, ili prekornika, tražio je poslanik sa svojim utočište, jer urok jednostavno umanjuje blagodati i može čovjek ostati bez tih blagodati. Pa muslimanu nije dozvoljeno nikako ako vidi lijepe blagodati pri muslimanu, osim da zahvali stvoritelju Tabarak Tala i da mu čini dovu na takav ili način. I često se dešava da ljudi nenamjerno ureknu nešto od, od, blagodati kojim su obskrbljeni drugi ljudi i na takav način ostane čovjek bez dotiče blagodati. Pa nas je poslanik, ali sam upozorio, kazao nam je a, ukazao nam je na bolest i ukazao nam je na, na lijek. Pa smo dužni da, znači, pazimo da ne nanesemo kakvu nepravdu muslimanu, jer je to nepravda prema čovjeku da ostane, znači, bez blagodati, znači, bez određene blagodati zbog našeg ponašanja. A je Allah te barak tala želi od nas i hoće, znači, da mu zahvaljujemo na njegovim blagodatima koje su, kako smo kazali, brojne, i one su konstantne i uvijek su, uvijek se, uvijek je uzvišen Allah osježava, dakle svaki dan obskrbljuje svoje robove novim blagodatima, pa kada mi spavamo, ljudi na drugom dijelu zemaljske kugle trebaju blagodati, trebaju obskrbu, pa uzvišen Allah Allah stalno daje, znači, daje svojim robovima ono što im je potrebno a, jeli, u njihovom životu na ome svijetu. Molim Allaha te barak da nas učini od onih koji su mu pokorni i koji mu zahvaljuju na svim njegovim blagodatima i da nas proživi na sudnjem danu u društvu zahvalnih sa društvom ili sa poslanikom, sa osvrme iskrenim dobrim i šehidima. Wallahu ta'ala, alamu sallallahu ala ibina Muhammed wa ala alihi wa sahabi Poslušajmo sada cijenjeni slušalci džingl za večerašnju emisiju i reklamnu poruku za web stranicu Minbera, nakon toga ćemo i postaviti nagradno pitanje za lijepu knjigu Kuća vjernika. Radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti, a radi za dunjalu kao da ćeš na njemu vječno ostati. Mnogi traže svoju oazu na dunjaluku, ali samo jedna je oaza, oaza imana. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta, a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljno biti. Ja vjerujem u Bož namaz, Božije knjige, ramazanski post, Božije poslanik, hađ, sudni zekat, džennet je istina, džehennem je istina, oaza imana.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 Pa evo magistre šta ćemo to pitati naše slušalce? Mi smo kazali večeras da je urok istina i da se može desiti muslimanu da nenamjerno ili namjerno urekne brata muslimana ili nešto od njegovog imetka. Pa nam je poslanik Salasaleme ukazao na tu bolest, ali nam je s druge strane ukazao na lijek, pa je rekao ako se tako nešto desi, da musliman treba nešto da uradi. Šta to treba uraditi onaj koji je nekoga urekao. Eto, ako ste pažljivo pratili naše predavanje, odgovor se krio u posljednjih 5-6 e, minuta tog predavanja. 032-440-440 je broj telefona. Da čujemo e, vaš odgovor na postavljeno pitanje i lijepa knjiga zaista je vaša. Imamo li telefonski poziv? Halo, izvolite. Aleykum salam. Treba prvo da se okupa osoba koja je urekla, pa tu vodom e, treba da poli osobu koja je ureknuta. Hoćemo priznati odgovor magistre, to je to. Dakle, mlada slušateljka, ime i prezime. Aisha Begović. Odakle nas Aisha zove? Iz Mehurića. Iz Mehurića. Eto Aisha, onda će te knjiga čekati u prostorijama BM Radio, prvom prilikom kada navratiš u Zenicu, pokupi svoju nagradu. Hvala na javljanju i evo magistre za kraj našeg druženja dobili smo jedan SMS slušateljka ima jedno pitanje pa da iskoristimo priliku evo imamo još nekoliko minuta i da odgovorimo. Kaže ovako, assalamu alaikum, zanima me jedna stvar, pa sam htjela da mi šejh pojasni. Naime, mi žene smo uvijek zauzete poslovima u kući, pa poslovima oko djece, a želimo da i muž bude zadovoljan nama. Zanima me u što se ubraja svo ovo vrijeme koje mi trošimo u pomenute poslove. Nemamo ništa u našem žematu za edukaciju žena, čak ni halke, imam osjećaj da ne radim dovoljno, da mi vrijeme prolazi uzalud. Pa evo da odgovorimo na ovo pitanje. Bismillah, alhamdulillah. Ovo je e, stvarno sigurno e, e, muslimanki danas i ova sestra je, vjerujem, svojim pitanjem nama ovaj napravila presjek, znači šta se to dešava u kući jedne žene muslimanke <clears throat> ili kako muslimanke razmišljaju. Znači da su zaista puno zauzete sa poslovima u kući i ti poslovi nikada ne mogu prestajati i što je više djece, naravno ti su poslovi sve veći i naporniji, a u isto vrijeme treba žena da bude pokojna svome mužu i da mu udovolji. Nema sumnje da je briga oko djece, sama briga oko djece da je to udovoljavanje mužu, jer ona brine o njegovoj djeci. To znači njegova djeca vode se znači na njegovo ime i bit će prozivani na sudnjem danu po njegovom imenu. Pa je on otac i ona se znači brine o njima i samim tim znači ima nagradu. I to je sastavni dio dakle njenog dobročinstva prema mužu da brine o njegovoj djeci. I to je prvenstveno znači i to bi muž trebao imati u obzir, ne znači samo da gleda ličnu individualnu korist, već da gleda znači šta žena radi u svojoj kući, pa i njeno i čišćenje i uređivanje kuće, zna, i dočekivanje muža i priprema znači hrane i sve što radi, to ima veliku nagradu. I, i zato je poslanik sa osrme ovaj, rekao da žena koja bude postila pet namaza i bude, a, bude klanjala pet namaza i bude postila mjesec ramazan i bude pokona svome mužu da će kazati joj se na sudnjem danu da uđe u dženet na koja vrata želi. A ovo je svakako, znači, ulazi u sastavni dio i muž treba imati, znači, dovoljno razumijevanja za to da žena ne može, znači, biti sloboda samo njemu, jer ona, znači, nije e, njegovo vlasništvo, će, znači, vlasništvo porodice, odnosno ona brine o cijeloj, o cijeloj porodici. Svakako da se to ima veliku nagradu, jer ona odgaja društvo. Kaže se, jedan je pjesnik rekao, kaže, ti ovaj, ti si, kaže, pola društva, potom rađaš ostalu polovinu, kaže ti si društvo u cijelosti. Ti si, znači žena je sve, jer od žene znači dolazi, jer taj odgoj kućni dolazi od majke i ako je majka znači u tom pogledu znači izvršila svoju obavezu sigurno da će i znači porodica biti i da će porodica biti znači e, je li na čvrstim na čvrstim temeljima. A što se tiče ovaj da nema posebnih nekakvih aktivnosti u je li kontekstu edukacije znači u dotičnom džematu to je sigurno jedna krnjavost koja ne bi trebala znači i ne može se tolerisati nego treba znači da i bar redovno halke, učenje Kur'ana, druženje zajedničko, da se organizuje nekakva predavanja, znači da muslimanke budu zajednički, da, znači da, da se druže, da imaju nekakav e, svoj džemat i svoja druženja i svoja sjela, znači gdje će se dogovarati, razmjenjivati mišljenja, liječiti svoje znači probleme u kojima se nalaze, to je svakako bitno, ali nema sumnje da je primarna zadaća žene da je znači da u svojoj kući znači izvrši svoje obaveze znači prema mužu i prema djeci za to ima veliku nagradu i nema sumnje da je to vid džihada za ženu Znači žena je u džihadu, u borbi na lavom putu kada znači odgaja porodicu, djecu i kada, e, kada izmeti i kada služi svoga supruga. U svakom slučaju ovo pitanje znači može se e, razjašnjavati kroz, kroz e, ovaj, različite tematike i posmatrati ga sa različitih aspekata, ali ovo bi bio jedan kratak i sažet odgovor. Jest. Magistre, hvala vam na gostovanju, hvala na ovom odgovoru. Vidimo se ako ovoga drugom prilikom sa još nekom zanimljivom temom. Allah spoživio. Cijenjeni slušalci, dobri narode, vama hvala za pažnju i ako Bog da budete sa nama i u ponedjeljak od 20 sati uz ciklus emisija stazama Allahovog miljenika.